ne tiom oro, kiom salo valoras. Maliuna regio havis tri filinoin, kiuin li amis tut core, char li sentis, ke liai vivofortoi malpli igias iam, li ofte meditadis, kiu el tiui tri farigiu estrino de la regno post lia morto. Amante ilin egal mesure, li tres orgumis por decidi juste. Fin fine venis alla li ideo electi tiun, quiu plei multe amas lin. Lido tui venigis la filinoin, cae al eli diris, filinetoi miei, me maliunas siam, cae nenius tias, cium longe mi estas vivonta ancorau. Tial mi volas decidi, ciu el intervi estu regino, post ciam me malvivigios. Sed unue mi shatus sii, knabinetoi miei, cium vi amas min. Nu filino plei agia, «Diruvi, kium vi amas vien patron?» «Ho, patro mia, plicare ol oro vi estas por mi!» Respondis tiu plei acia, cae cisis manon de sia patro. «Nu bone, cae vi filino mes agia, kium vi amas vien patron?» «Ho, patro mia, dolcia, quas au gemaron del tuta mondo mi amas vin!» Asertis la demandita filino, cae flates in tenis ala la patro. Bone tiel, diris la regio contentigita, cae turnis sin alla la felino malplei agia. Nun dirudo do ancora vi, Marigno, ciel vi amas min. Mi vin amas, pacio, cae estimas same, ciel salon, respondis si, cae malruse la patron rigardis. Ha, vi fiulino, ec cris ambau siai fratinoi, ciu vi amas vian patron ne plie ol salon? Sam ciel salon, tranquile iesis Marigno, cae de nove rigardis la patron, afable ridetante. Sed la regio ege colerigis contra la filino pro la diro, che si amas lin nur kiel salon, tian tute ordinaran bagatelan ajon, kiun ciu ain povas havi en lau placia quanto, cae kiu prescau nenio mia valoras. Iru for, li criis, for de mia rigardo, se vine estimas min plie ol salon, nur ciam salo iam povus farigi pli valora or oro, vi povos reveni, poste mi faros vine regino. Postienai vortoi Marinio, quiu kutimigis ciam obei al sia patro, vole ne vole for iris havante larmoin en siai oculoi, cae grandan chagrenon en sia coro. Nesciante, cien directisin, si ec iris lauvente transmontoin cae valoin, gis si venis en densan arbaron, cae subite si vidas maliunulinon sur voie. De iene nie si aperisien. Marinio dece salutis, la maliunulino afable respondis, ca evidente post signoin de ploro sur vangoi de la iunulino, si demandis pri causo de sia afflicto. La mal feliculino racontis do al la avino sian ocasintagion, ca aldone assertis, che si tute ne desiras farigi regino, sed nur shatus convincis sian patron, che si amas lin ne nium mal pli ol siei fratinoi. La mal iunulino jam antaues ciis cion Marinio racontos, si nome estis bon sorcistino. Consoleme tuscinte manon de Marinio, si demandis, ciu tiu ne emas help servadi sin. Volonte Marinio consentis, char egale sin chi eri riposigi sian zorgum plenan capon. La afabla virino do conducis sin en sian cabanon, cae unue sin mangigis, cae trincigis. Tio ia convenis al Marinio, char pro long daura iro siam tre malsatis cae soifis. Poste la maliunulino sin demandis, ciu visci povas shafo in pasti cae melci, ciu spini cae tolonte texi povas? Mine si povas, diris Marinio, sed se vi almi diros cia maniere fari, vere mi shatos penumadi. Ja pri cio mi volonte vin instruos, vi nur estu obeema concerne cion, cion mi ordono. Ciam venos la giusta tempo, vi ne bedauraus. Marinho promessis ciam obei, cae sen procraste ancau ecis la laboron, cer si estis crabino vigla, cae laborema. Dum Marinho estis servanta ce la sagia avino, siai pli agei fratinoi heime mal diligentis, cae zorgis nur cia maniere amusici, cae sindistri, distri. Sencese ili flatis la patron, cae hipocrite dorlotis lin, ciu tage petante novain, cae novain donatsoin. Tiu plei age shatis nur cia occase surmeti grand valora in roboin cae orajoin. Tiu mesagia sia vice arrangis luxain festenoin, cae devigis sian patron acetadi pluain, cae pluain juveloin, cun multe costai gemoi cia spezai. Tiam la regio ofte pensadis ie Marinio, consciiginte, che si estis multe pli modesta, cae aminda ol ambau siai fratinoi. Mult foieli exopiris revenigisin, sed neniu en la tuta regno sciis, cie si restadas. Crome, ciam de nove li colerigis contra usci, rememorinte che sci amis lin ne pli ol salon. Iu tage en la regia palazzo estis aranjota granda festeno, al quiu multai estimindai gastoi estis invititai. Sed subite antau la regio aperis lia cef tute consternita. Ho vere già mosto, li lamentis, Cia malagrabla accidento alni ocasis, tuta nia salproviso de gelis, cion ni faru? Ordonu al alvenigi alian, rediris la regio nub miene. Ho regia mosto, cium da tempo oni besonos por transporti gin el alia lando, gistiam per cio mi salu? Nesciante cion respondi, la regio tre riprocis la cef cuiriston, cae foririgis lin, ordoninte, che li cuiru sen salo. Ciel regia mosto desiras, tiel mi faros, opiniis la cuiristo. Cai tiu tage en la rec castella cuireio oni pretigis mangiajoin tre abundain, sed sen salain. Stranga festeno estis tiame, cai alla la gastoi malbon gustis, quancam ciui mangiajoi estis lauvide al logai, cai lux aspectai. La regio tre malbon humorigis pro la evento. Mult nombra i senditoi sen procraste ec voyagis ciu flanken por aceti salon. Tamen ciui revenis sen successe, cun malgioiga raporto. i sal provisoi el la tuta lando de gelis. La regio ordonis do importi salon el alia lando. Gis la veturiloi revenos, oni cuiru cefe dolciajoin, cae generale tiain mangiajoin, ciai salon ne postulas. Ciel li desiris, tiel oni faris, sed tiai festenoi tutene ne contentigis la gastoin, tro saticinte ie dolciajoi, unu post alia ili adiaudiris al la regio, cae voyagis ali landen. Ege mal contentis cae plendis la regiai filinoi, sed cion la regio estis faronta, sen gioia vivado ecestis en la palazzo. Sur luxe arancitan festentablon oni ciu tage alportis sen salain mangiajoin, in neniu emis mangi. Plei place pretigitain cremotortoin oni trovis malbon gustai. Pro malhavo de salo suferis nenur homoi, sed ec brutaro, bovinoi cae sciafinoi cessis lactodoni. La homoi perdis sia in humuron cae spritezon, igis malviglai, sen fortai, cae inclinis malsanici. Ec la regio mem, cae liai filinoi, ec malsanis. Tristezo ec regis en la tuta lando. Tiam la maliuna regio consigis, cia valoragio estas salo, ciun li consideris bagatela, cae sentante, che liai vivo fortoi rapide malpli igias, li tut core sopiris aboli la maliustajon, cion li iam faris al marinio. Cae tiu tempe la sagia maliunulino en sia cabano diris al marinio, Knabineto mia cara, ec estis tempo, ciam vi revenu heimen. Ha, avinio, ciel mi iru heimen, se pacio ne volas min alalassi, rediris Marinio plorante sed la maliunulino al si racontis cion, cio ocasis intertempe, cae assertis, che nun si povas iam reheimici al sia patro. Charles tias iam, che salo estas pli valora or oro, cae ciui carai gemoi de la tuta mondo. Cae aldone si diris, pro via bona servado mi volas vin mal avare recompensi. Diru do, cion vi postulas. Ho, vi bone sorgis min avinio, bone al mi consilis, cae afable min instruis, nenion mi postulas, crom iometo de salo, ciun mi shatus donatsi al malsana pacio. Pripensu bone, sugestis la maliunulino. Veraitas ia desiri cion ain, ciun vian desiron mi capavas plenumi. Ciu vi vere postulas nenion plian crom salo? Nur nure salon mi petas, ripetis Marinio insiste. Nu, no, se vi salon tiom alte taxas, neniam vi mal gin, jen vi havas vergeton. Ciam suda vento proximan foion ec blovos, prenula vergeton, irula uvente trans tri montoin, trans tri valoin, poste haltu, cae svingu gin contra u latero, ciu loce vi sving batos, tia latero disigios, cae vi eniru, cium vi trovos interne, tio estu via doto. cae fine si donis al marigno ancora u plenan port saceton da salo. Marinho acceptis cun sincera idancoi, cae pretigis sin por heimen iri. La maliuna virino conducis sin gis rando del arbaro. Adiauante, Marinho promesis baldau veni por for conducis sin en la regian palazzon por ciame. Sed la avino nur ridetis pro la parolo, cae iam en posta momento si mal aperis quas au aer disiginta. siginta. Marinio miris, cae bedauris, tamen sopiro ie pacio dedigis sin ec rapidi alla la horizonto, quie conturigis la turoi de sia hem castello. Char si estis simple vestita, cae sia capo estis covrita per camparanina tuco, ne niu en la palazzo reconis sin, cae eli rifusis sin alla lasi alla la regio dirante, che li grave mal nur en lassumin insistis Marinio, mi portas al la regia mosto grand valoran donatson pro ciuli certe resanigios. Do, tion audinte, ele fine conducis sin al la lito de la presca umortonta mortonta regio. Ien Marinio petis che oni regalu sin lau tradizia moro per pezzo da pano. La regio tui ordonis al porti pan bulon. Sed bedaurinde salon mine havas, li aldonis trista voce. Ia salon havas mi, diris Marinio, detrancis panpezon, malfermis sian portsaceton, cae salinte la panon, complese gin proponis alla la regio, cae donis ec la saceton. Facte, jen salo, gioi criis la regio surprizita. Ho, cion valora donazzo, cia maniere mi recompensu iunul netto, postulu cion ain, cion vi ricevos nur ienon mi postulas pacio, che vi ciam amumin same kiel salon, respondis Marinio, cae demetis la tucon de sur sia capo. Nur tiu momente la regio reconis sian retrovitan filinon, cae eclarminte pro ega gioio petis sian pardonon. Sed Marinio varme circa ubracumis lin, cae tenere caresis, cae ne volis rememori malbona in pasintajoin fulmo rapide disfamigis, che la plei agia regidino heimene revenis, cae al portis salon, ciui ec gioiis pro la stigo, cae are oni ala alla la castelo por saluti Marignon, cae samtempe elpetti el petti iom da salo. Volonte Marigno pridonatsis ciun veninton, cae mirinde, quancam ciui ricevis po iomo, la sal quanto en la port saco quasa une malpligis la regio balda ure sanigis, cae conveniginte sian consilantaron, nomumis Marignon regino. La tuta popolo bontrovis lian decidon, considerante Marignon savintino de la lando. Giusciam Marigno la unuan foion de sur castella balcono salute mangestis al la amasiginta popolo ciel nova regino, subite si exentis sur vange varmetan tushon estis milda vento, quiu ec blovis de sude. Rememorinte pri la vortoi i la maliunulino, Marinio prenis la vergeton, cae ec iris lau la vento. Si iris trans tri montoin, cae tri valoin, poste haltis, cae svingis la vergeton contra la tero. Tui tero disigis, cae Marinio tra l'argia fendo pascis internen post momento si venis al granda grota halo tut blanca, cae au glacie brillanta. Sam aspecta estis la planco, cae rond circaue trovigis corridoroi, en cioi svarmis gnomoi et crescai cun flamantai cenoi en mane. Gioie ili vocis an Marinho renconte. Bonvenu, regino! Ni jam attendas vin, Nia estrino ordonis, che ni gvidu vin citie porcion al alvi presenti, char cio estas ja via posedaĵo tiel ili pepis Circaushi, saltetis, kenoin svingis, kaj laula grimpis supren supren, sekve de kio la tuta groto, entremetanta brilo aspektis, kvazao inkrustita per milionoj da diamantoj. Marino estis ege mirigita, kaj kvazaŭ blindiĝinta pro tija beleco. La kondukis tra koridoroj, kie de sur plafono pendis glaci con usoi, argente brillantai, cae fine ili venis en cerdenon, kie trovigis rugiai glaci rosoi, cae strang formai floroi. Unu tian rozon la gnomoi desciris, cae transdonis al la regino, si volis flar gin, sed la rosone odoris. Ja kio ci estas, demandis Marigno. tian belajon minenian estis vidinta. Ien cio estas salo, respondis la gnomoi unusone, cae sugestis al Marinio, che si ciam ain libere prenu lausia besono, char tian provison oni povas ja neniam consumi. Marinio dece dankis, adiauis la et cresculoin, cae el iris exteren, sed la tero malantau si restis jam fermita. Reheimiginte, Marinio cion racontis al la patro, cae li consigis, che la maliuna virino el la arbar cabano dotis lian filinon multe pli mal avare ol li mem. Tui li ordonis pretigi calesion, cae cune cun Marinio li veturis en la arbaron, por la bonulinon. Sed cium ein ili sercis, nenie ili trovis, ec plei etan post signon de la cabano, nec de la virino. Nur tiam divenis Marinio, che la maliunulino verdire estis hom favora feino. La salo en la port saceto consumigis, set Marinio, sciante pre la sal trezoreio, capablis provisi la tutan landon, quiu egde tiu tempo neniam suferis pro manco de salo. Tial ciui landanoi tresciatis, cae estimis sian reginon, ci tamene cian modesta cae malfiera, cae neniam si forgesis la boncoran maliunulinon, ciu conigis al sia popolo la valoron de salo.